gihakajyo na Kanyabarundi bari hanze y'igihugu kugira nabo bagire icyo baterera mu kubahaka kino gihugu cy'amavukiro reka tugaruke ku magerekezo ya cumi na cumi n'umunani reka mbere na cumi n'icyenda kuno kwezi kwa ruhuhuma aho eh, ku magerekezo ya cumi nindwi na cumi n'umunani n'umunani ibihugu bigize umwe bwa buraya hamwe n'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika byari mu nama igira gatanu some ya uniyo afurikene na uniyo eropeyene ibyayazwe ntituza kubigaruka ko cyane ariko mukibuka ko kwigenekezo rya cumi n'icyenda umukuru w'igihugu cyacu Burundi yaciye abonana n'abarundi baba aho mu gihugu cy'ububirigi n'abegereyeho kugira bayage kuri ibi na biriya none ni gute mwebwe nk'abarundi muri hanze mwakiriye cyane cyane ikiyago n'ibyavuye mu byashyikirijwe eh, n'umukuru w'igihugu cyane cyane mu yatanze ku bibazo byabagijwe mbe mubona kumbure iyo ngendo ibandanije hari icyo ishobora gufasha ahama abari barahunze igihugu cyabo ko muri bakagigarukamo kugira bafashanye na bagenzi babo b'abarundi mu kubaka kino gihugu tuza kuyaga ku bitari bike eh, aho tuza kwakura uwitwa Anselme nifasha asanzwe ariwe atwara diaspora y'abarundi mu gihugu cy'ububirigi duce tubaha namwe akanya mu rw'abarundi muri ko muradutega abiri kugira namwe mugire icyo muterere mugire icyo mushikirije mushikirije mutubwire nuko mwakiriye ubwo rugendo rw'umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi Erika Dogo niwaza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma nkuko mwabyumvise kuri micro nimeda niyo nkuru sangwe ikaze mu kanya duce tuja mu idonido Kera wanyurikagahugu kamatanubuki mu mahirwe mu magorwa abarundi twarurunani kera twasangira nk'uko rero nari nabibashikirije ku murongo ndi kumwe na anselme nimbeshaho asanzwe aserukira Eh, diaspora ni ukuvuga abarundi basanzwe babaho mu gihugu cy'ububirigi anselme muratwumva muratwumva neza ga anselme yego ndabumva neza niyo nkuru ego sangwa ikaze muri karadiridimba kuri uno munsi yego murakoze mhm. anselme umukuru w'igihugu ari ngaho mu birigi ku munsi w'ejigerekezo rya cumi n'icyenda harabonanye n'abarundi bari ngaho ubwa mbere imbere y'uko turaba cyane cyane uko abarundi basanzwe eh, bifashe nshatse kuvuga uko basanzwe uko bahurikiyemo mu migwi ngaho mwotubwira uko mwakiriye umuzo w'umukuru w'igihugu aho mu gisagara cya buraya kuko niwo mugwa mukuru wa buraya i buruseli yego ejo itariki cumi n'icyenda ruhuma y'umwaka twaratewe iteka n'umukuru w'igihugu hamwe n'umutambukanyi wiwe aho yahura n'abarundi baba mu birigi cyane cyane n'abandi bavuye mu mihingo yose y'umugabane waburaye mhm. aho twamwakiriye twari tugeze ku hafi y'abantu igihumbi twamwakiranye urugwiro iteka yakirwa n'umurisho w'ingoma n'abatambyi b'abapfasoni baba hano mu biriki ego anselme hari haheze igihe kitari gito kumbura umukuru w'igihugu atitabira bene ibyo bikorwa ni giki byoba byarahinduye novuga uh, bikishika mu maso y'abantu bwihutihuti eh, mm, hari hacize imyaka igera hafi kuri cumi n'indwi nta mukuru w'igihugu c'u Burundi ageze hano Mhm. ku buryo rero bivuga ko abarundi twamwakira n'igishika cinshi kandi biraboneka ubonye icyo giti cyica abantu baje biteguye baza batekereje baza bafise umunezero mwinshi ntangere umukuru w'igihugu cyacu rero yaje aje tumunyotewe yaje tumukunze mhm. e, wumvise akamo indirimbo amashi ingoma iki wabura ko babyiteguye neza kandi biteguye kumwakira no kumutega amatwi ku mpanuro yaje atuzaniye mhm. reka tuje rero kumbure mu bibazo mu byayazwe ngaho i buruseli n'ibiki nyamukuru dufatiye cyane cyane ku kibazo cyo guhungura abantu ikibazo cy'umutekano reka n'ibibazo bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ibyo bibazo byose byarashyitswe mhm. ahanini umukuru w'igihugu yarahaye ijambo abarundi n'abarundikazi bari hano bifuza kumushikiriza ibibazo anaboneraho akarya ahubwo ko gutandukira kugira ngo atumenyeshe uburyo mu burundi ibintu byifashe n'ingene ubu ari mu isekeza ryo kwigisha abarundi gukunda igihugu kubaka imitima yabo kugira ngo burundi bwogorore kandi bugere ku majyambere afasha hmm? aho mu bibazo byabajijwe harimo ikibazo efekitoma cy'impunzi mhm. eh, aho bamubaza bati mbe ikibazo cyo gutahukana impunzi mu kigejeje hehe abari hano mu biryo barerekana amakenga umwe wese yaba afise ariko yarabahumurije ababwira ati ahubwo tugiye gushyiramo ingufu hamwe n'ubushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo abo bantu bakiri hanze tubakire mu bigwate maze bazaze basanga twabiteguye biboneka yaranasubije ikibazo cy'abantu bavuga ko abatahutswe abatahutse baba bahutagizwa n'abo basanze arababwira ati icyo kibazo twarakibajije umushyikiranganje ajejwe ubutegetsi mhm. bwo hagati basanga hari abantu bafatiye ku muntu umwe yaba yagize isanganya mu ntara ya kayanza ariko ahandi hose abantu batahutse batahuka mu mwidegembyo bagasanga ahubwo abo basanze babiteguye kubakirana umutima w'urukundo umutima w'ubuvandimwe hmm. aboneraho akaryo rero ko kubwira abo bose bifuza gutaha ko uburundi ari nyabagendwa kandi ko uburundi ubutegetsi bw'uburundi bufise eh, imigambi yo kubafasha yo kubafata umugongo ku buryo bashika nta nta mpungenge baba hmm. eh, nk'umutama Pierre Claver eh, mbonimpa amazi imyaka hafi itandatu hano mu birigi umukuru yamubwiye ati tahuka tahuka usange igihugu cawe usange abawe habaye ingorane tuzazirabira hamwe ariko yaramwijeje ko gutaha nta mbogamizi yoba ihari ariko uh, bona Anselme uh, bamwe barabajije bati none kumbure ibyatumye bahunga byo byaraheze umukuru w'igihugu yishyuye gute ibyatumye bahunga ahanini yababwiye ko ahanini abenshi banahunze ubwoba mm. ko bavuga bati bahunze amajenoside iyo jenoside kugeza ubu ntiturayibona ntirazi mm-hmm. ku buryo rero ubwo bwoba burya ubwoba buba mu mutima w'umuntu ariko umuntu arabye eh, akaraba umutima akagirisha umutima inama yabona ko eh, ubwo bwoba budafite ishingiro ni nayo mpamvu bababwira ati nimutahuke uzagira ikibazo nimero yanjye irahari ashobora kunterefona ari ibibazo mufise mu butungane turafise inzego z'ubutungane turafise uburyo tubikurikiranye ntihagire umuntu agira impungenge zo gutaha ngo azobura umushyigikira mm. mm. aho nyene turi aho ku bijyanye n'ubutungane urumva eh, nk'abafise amadosiye bobo yoba yishuye gute kuko eh, hagati aho nubwo yari kabona n'abarundi aho i buruseli mu birigi hari n'abandi bari ko bagira imyiyamamazo ngaho nyene mu Birigi eh, ubwo nta makenga yagumye mu bantu ko zaciye impande zibiri oya abaje abaje aho twari turi ndakeka ko ari abatari bafise amakenga ahubwo ari abantu bari bafise icizere mhm. kandi bizera umukuru w'igihugu nawe ntibari kuza naho ako kagwi k'abantu bari mu kwigaragambya naho ndakeka ko ari mu mu burenganzira bwabo mhm. mu burenganzira bwabo kuko babandanya badandaza ububeshi ngo hari amajenosidide ngo hari inyuruzwa ry'abantu mhm. ariko tugasanga i Burundi ahubwo ubu inzego zijejwe umutekano zirabona ko hari abantu barungika abandi mu mashyamba bakarungika ahandi mu bikorwa umuntu atamenya ibyo ari byo mhm. hanyuma hakaba ariho bahera bavuga ngo kanaka yarazimiye kanaka yarazimiye ariko bazi bazi iyo yagiye Mm. ahubwo ugasanga ugasanga n'amazina barayahinduye mm-hmm. hari usanga baritwa gutya bakiri ku mitumba ariko bagera iyo hanze ugasanga bitwa ayandi mazina abo rero bagaca badugira ko ngo abantu barazimiye mm. eh, icyo kintu rero nicyo gisobanura ko n'ubu hari abantu ubwo bakuye kw’ibihano ibihano uburundi babona ko aho bakamishiriza hagiye gukama mm. burya hakamye hakamye bwana seri niyo mpamvu babandanya mm, mm-hmm. yego amafoto twabona twabona hariho uh, n'abantu bakavuga bati aba n'abagiye amazima yongo batazi irengero ryabo ariryo bari kubarerekana uh, kumbure bobo uh, kuko byari ko bibera rimwe hari icyo umukuru w'igihugu yaba yarabivuze ko ibyo ndakeka ko umukuru w'igihugu ntacu yabivuze kuko nta n'ibyo yamenya ko bari mu kwigaragambya mhm. kandi niyo yaba yarabimenye ntabyo yavugiye aho kuko eh, si cyo cyari cyamuzanye mm. yari yaje guhura n'abarundi baciyumvamo uburundi bagikunda uburundi mm. burya rero diaspora ni nicyo nicyo kiranga ni uko irimo abantu nubwo bavuye mu burundi ku mpamvu zitandukanye abo bantu bagifise agatima mpembero ku Burundi mm. ariko akaba n'abandi bavuye mu Burundi bagaca bafata ubundi nka yanzu utabamo ukayita igisaka mm. igisaka nacyo ngo kiraturirwa mm. abo ni n'uwo mugwiro w'abo bantu bavuga bati igihugu tutarimo dutegeka ni nk'igisaka igisaka nacyo ni ukugiturira ni ibyo byerekana iyo nyifato yatanguwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikaba ikibandanya ariko usanga uburundi bugeze ku yindi ntera mhm. uburundi bwakomorewe ibihano na amerika burakomorerwa ibihano n'ibihugu bigize uniyo europeyeni mhm. eh, ariko abo bantu bose bakabana bavuga bati hagati y'akazi na muntu hagati y'akazi na muntu hagati y'akazi na muntu rero kabaye eh, inka bakamisha mhm. inka bakamisha eh, ariko hari yarite hagati eh, ya kazino mu burundi n'ahandi hose mu bihugu ni intambara ya buri munsi ntambara ya buri munsi hagati mm. ya na muntu kagomba gushyigikirwa kakabagarirwa kakavomerwa buri munsi no muri <laughs> bihugu byateye imbere niko biri mm. niko biri mu burundi rero si twe twavuga ngo nta kanenge gahari karahari mm. karahari niyo mpamvu burundi bugomba guhora buri munsi buri munsi bukora bushyiramo ingufu kugira ngo agateka kazino kubahirizwe ego Anselme uwo mugwa mukuru eh, umugabane wa buraya ariho Buruseli eh, aho mu birigi kandi eh, ni naho dusubiye inyuma gatonya mwe mutwara diaspora y'abarundi ariko usanga hari izo ngorane kandi zamyeho n'imbere ya 2015 kuva kare hose z'ubuserukizi cyane cyane z'abaserukira abandi abo twakwitaho ba diaspora usanga hari benshi na benshi uno munsi none umwizero n'uyuhe umukuru w'igihugu yatanguriye aho twumve yuko uwo mwera ejo na hirya ejo uza uja no mu bindi bihugu kugira n'ibindi bihugu diaspora itekana yego ndakeka ko umuzo w'umukuru w'igihugu muri iki muri iki gihugu cy'ububirigi eh, uradufasha uradufasha kuko ubonye abantu bitabye iyi nama ni uko bari banyotewe kushikirizwa ijambo n'umukuru w'igihugu mhm. ibyo bigatuma byegereza abo bantu bose bari hano bibegereza uburundi mu gukunda uburundi mu kwiyubaka mu mitima bakumva ko uburundi ari wa mubyeyi dusangiye twese mm, ibyo bizadufasha ariko kandi dusubiye inyuma y'uko hano mu birigi twoba turimo imice nta mhm. gitangaza kirimo kuko abantu baje hano mu birigi guhera mu myaka y'ibihumbi eh, mu mwaka wa za mirongo itandatu abenshi baje kwiga ariko uko uburundi bwagiye bugira ingorane niko abantu bagiye baza bashika kumva rero abaje ntibaze bazana impamvu zimwe hari abaje bahunze ubutegetsi bw'intwaro y'umukazo yari iriho hari n'abantu bahunze iyi migumuko yo muri Mm, ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mhm. bose usanga badahuje icyabahungishije ni nayo mpamvu byumvikana ko twese ntitwahurira muri asosiyasiyo mu ishyirahamwe rimwe mu gihe kimwe aho ukuntu yavuga ati ubu iyi visite y'umukuru izodufasha kubandanya ibiganiro mm. kubandanya ibiganiro kugira ngo turabe ingene twoshiraho ishyirahamwe sinavuga ko tuzorihuramo twese Mm. ariko umwe tugahuriramo turi benshi kandi dushobora gushyira ingufu zacu hamwe eh, kugira ngo dushobore no gukamisha eh, uyu mubano mushasha uje hagati y'u Burundi n'ibihugu bya burayi mm. ibyo ndabyizera kuko burya ibintu we bandanya eh, ibyo navuga ndabyizera kuko burya ibintu bigirwa n'abantu mm-hmm. dushoboye nk'abayoboye ayo mashyi mashyirahamwe ari hano dushoboye kujya hamwe tukaganira eh, twifashije n'inama y'uhagarariye uburundi hano mu birigi twifashije n'abayobozi b'ishyirahamwe eh, ry'abarundi baba mu mahanga iyo no kwita diaspora ndundi au eh, niveau mhm. turakeka ko ibyo twobishika ko tugashaka Eh, icyo nakwita denominateur commun mhm. yo tuma dushobora gukorera hamwe ariko tukagira n'ingufu tukagira ingufu burya eh, ishyirahamwe ritarimo abantu bafise ubumenyi bafise ubuhanga bafise experience mu bisata binyuranye nta kinini yozanira mu iterambere ry'abarundi ariko mhm. dushoboye kujya hamwe gahoro gahoro gahoro gahoro ndakeka ko tuzobishikako mhm. ego eh, muvuze ko mukumbure ari umwizero ko ejo na hirya ejo mushobora gusubiza hamwe hari icyo mwari mugarutse ko cya diaspora uno munsi mwebwe mutwara diaspora eh, y'u Burundi yemewe mu bushikiranganji eh, bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ariho diaspora isanzwe itwarirwa none ko umukuru w'igihugu ari hiyo uwo mwizero n'umushikiranganji mbere akaba ari hiyo uwo mwizero canke izo ngorane mwaba mwarazishikirije ubushikiranganji musanzwe mm, mwe mwega cyangwa ubushikiranganje musanzwe mutwagwamwo kugira twumve yuko hari umwizero uboneka ufashe palpable umuntu yofatira ko kwejo nahigiye yaje ibintu bigiye guhinduka abarundi bari mu mahanga cyane cyane muri uwo mugabane wabura yabaje hamwe nkuko mu bindi bihugu biriko biratunganywa mm, eh, ejo wari umunsi wo kwakira abarundi bose mhm. byari byiza ko icyo kibazo kizanwa ku meza kuko cyari kubuza umukuru w'igihugu cyangwa abandi bantu bashaka kubaza ibibazo kubaza ibibazo byabo mm. ejo ndakeka ko wari umunsi wo kwakirwa ku buryo bwa rusange ariko tugarutse kuri icyo kibazo ndakeka ko ari ikibazo kizoshikirizwa ahubwo uh, umuhagarariye uburundi hano mu birigi uh, umushinga ntahe ntayiraja mhm. eh, nawe kandi tukaba tumwizeye n’umushinga umushinga ntawe ijambo n'ijunja kandi afise ubushishozi n'ubukerebutsi eh, turemeza ko eh, bitarinze guca ku mukuru w'igihugu mhm. twobicisha muri iyo nzira kugira ngo mm, twobicisha muri iyo nzira kugira ngo dushobore kubyumvikana Eh, bikumva n'ababishinzwe ariko tutabujije ijambo abandi bari baje gushikiriza umukuru w'igihugu mhm. ariko kandi haranavuga yuko akenshi abo baserukira ibihugu byabo ibihugu igihugu cy'u Burundi muri ibyo bihugu wasanga batabonana kenshi eh, n'abarundi basanzwe bari hiyo ariko ayandi mategeko akavuga ati umuntu iyo afise ijya bita stati y'uburefije nta nta kamaro ko kubonana nabo baserukizi nico novuga ca frena Uh, haba ukutavugana canke ntihabeye ico no kwita communication iri direct hagati y'ubuserukizi n'abarundi baba hiyo ubu mubona byaba bigiye gukemuka canke muri politique nshasha uh, y'umukuru w'igihugu kuva muri 2020 hari ico bizohindura eh bizohinduka burya ibintu bihinduka bihinduwe n'abantu mhm. je iyo mbona inyifato y'uhagarariye Burundi hano hano mu Birigi mbona icizere kirahari kuko ni umuntu yugurutse ni umuntu uh, nuvuga ko arugurutse arugurutse mhm. imiryango iruguruye nta muntu ndumva yasabye umubonano ngo awubure nta muntu iyo afite ikibazo ngo akimuture areke kumutumikira ni nayo mpamvu muri iki kiganiro umukuru w'igihugu yavuze ati abatabajije ikibazo ngo bakinshikirize hano kuko umwanya ni mutoya n'abadutije iki kibanza twarimo duhaye masa ati ibyo bibazo ni uhagarariye uburundi hano mu biriki rero nta nkeka mfise yuko ah, ibyo bintu azabikora kandi n'abafise impungenge baba abasabye ubuhungiro baba baje ku mpamvu zindi zabo umuryango uruguruye mu buserukizi bw'uburundi hano i buruseli buruguruye eh, ndemeza ko userukiye uburundi hano buruseli nta muntu n'umwe yosaba umubonano ngo amuwinye mhm. kuko uwo wese eh, uko sitatiyo bafise iyo ari yo yose abandanya ari umwe n'igihugu mhm. aho rero ambasaderi ahagarariye bose mm. hari uwahunze aho utarahunze kuko uwahunze yahunze impamvu zimu bwite yisangiye mm. Mm. burya rero ni guhunga guhunga ubusanzwe burya ni ni subjective hmm? ntawe ushobora kumeta ndute impamvu kanaka yahunze guhunga kuko uh, mu mutima wawe wumva hadatekanye hmm? ibyo rero nta muntu ashobora kubikontesa bavuge ngo kuvuga ngo ngo ntutekanye n'ibiki no buryo wahunze azi icyo yahunze <laughs> niyo nayo mpamvu imiryango yo muri ambasade ibandanya yuguruye nta n'umwe akumiriwe Eh, ari umwakumiriwe ikibazo ukimutura ari umufashe ukimufashe mhm. eh. bona anselme reka tubabaze akabazo gasa n'akanyuma mbere y'uko twakira amanimero ya telefone hari ikibazo cyagiye kibazwa cyane cyane wanashima no muri kino kiganiro Eh, cyo kuva icyo kibazo cyo kuva muri bibiri na cumi na gatanu mbere aho eh, ikijyanye n'amafaranga y'agaciro aya bita amadevize bisigaye bigorana uko abarundi bari hiyo bayarungikira imiryango yabo ino bikaca mu bintu bikomeye mbe icyo kibazo mwoba mwaragishikirije umukuru w'igihugu kumbure twumve ko hari inyishu itomo yoba yarabonetse eh, icyo kibazo ndumva mu bibazo byabajijwe nta nta cyabajijwe mhm. ariko muri rusange Eh, harigeze kuba inama hano iyobowe na direction eh, générale yo muri yo muri yo muri transport eh, mhm. ya poste mhm. hamwe na n'umuryango OIM ukorera hi Burundi mhm. hamwe ni ni na organisation vita euh, je pense ni, ni, ni non non ntabwo ni monogramme je, je cherche vraiment le nom y'iyo y'iyo société qui avait qui avait signé des des accords avec la poste du Burundi mhm. kugira ngo abantu bashobore gucisha amafaranga muri uwo muri uwo muhora maze agere iyo aje mu bigega mu kigega cya leta ariko ugasanga abantu burya iyo umuntu atanga amafaranga yiwe yatanga ku buryo abona bumworoheye cyangwa bumuzanira inyungu mhm. ndakeka ko abenshi abenshi badashima kuyacisha muri muri muri ubwo buryo hari abayarungika bayacije ku bantu b'abagenzi baje iyo hari mhm. abayarungika bayacishije mu yandi masosiyete atuma agera i burundi aciye muri rimikashi aciye muri eko kashi pemporute uburyo ajyamo ariko ibyo babyize efekitima ni uko hoboneka umuhora umwe kugira ngo amafaranga y'agaciro ageze iyo banki eh, y'igihugu imenye amafaranga yinjiye imenye na kontribisiyo reyeri y'abadiyasipora icyo hmm. nacyo ni ikibazo cyagombye gusubirwamo uh, petetre uh, biciye muri muri ambasade biciye mu bushikiranganji bw'imigenderanire uh, hanyuma bagakorana n'amadiyasipora bakaraba ingene boshaka uburyo bumwe twahuriraho kugira ngo tujye tubungika amafaranga ariko icyo kibazo icyo kibazo nticyabajijwe hmm. nta ariko urumva ko ni ikibazo nyamukuru Eh, kizosubirwamo abantu tukaraba ingene cotorerwa inyishu kugira ngo la contribution y'abantu babe ishwi ishobore kuba quantifié au niveau au niveau des apports en devise mu gihugu murakoze cyane bwana nimbeshaho anselme muserukira diaspora aho mu bubirigi yego com murakoze namwe niyo nkuru nabo bose badukurikiye eh, mugira umunsi mwiza ari nk'akabazo kaza kubazwa ntankeka muri kino kiganiro nyine kuko turacafise umwanya turaza kubakura muri ko muradutega abiri kugira mukishyure yego ndaguma kuri kuri mikoro kugira ngo nkurikirane murakoze cyane murakoze yego uwo rero yari nimbeshaho anselme asanzwe aserukira abarundi baba eh, mu gihugu cy'ububirigi diaspora y'uburundi aho mu gihugu cy'ububirigi niwe twari kumwe ku murongo ndabibutse nimero muza kutwakura ko ari akabazo mu mubaza cyane cyane ku bijyanye n'urugendo umukuru w'igihugu eh, ariko aragira atari ku rugendo ariko tuza kugaruka ku majambo yashikirijwe aho yariko aha umubonano abarundi baba ngaho i Buruseli no mu micungararo yaho ni 6 na rimwe canke 7 na rimwe ubusa 183 amajana 133 mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana 257 nibutsa ko ari mwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu gusa sangwe kaze rero namwe baduciye mwimirwi baje badushinga mu imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamo no gukebana bampema yuzuye malase sa malaso imfuvyi zira yeva yeva abavyeyi barafakara oh, oh. abarundi umutima muri iki gihe turimwo bakwiye bakwiye kwiyumvira bakabibuzimu bakaca ibuntu ibyo byose byahamye biduteranya tukabyibagira tukanamara imwe reka tugaruke hano muri studio nk'uko mwabyumvise turi kumwe eh, n'umusanzwe aserukira diaspora aho mu gihugu cy'ububirigi ari cyo mubaza cyane cyane ku mubonano wahuje abarundi n'umukuru w'igihugu cy’u Burundi ah, namwe murahawe ikaze ariko turafite uri ku murongo hano sindabumva neza jewe mm, turabumva ninde tuvugana muravugana na Placide muri Hollande na mahoro ga Placide muri Hollande muri Hollande ni impore ni impore akavura kenshi cyane n'umwagamu ni bujumbura ndabona akavura kariko karagwa yego imvura nyinshi cyane rwose igihugu naho imvura byose ni mutuputupu Mhm. ego turi turagaruka ku mubonano mukuru w'igihugu yahaye abarundi bari ngaho mu birigi n'abahegereye za Luxembourg n'abandi twabonye ko hariho n'abavuye mu bufaransa eh, mwumvise usanzwe atwara diaspora mu birigi twamubajije bitari bike ku byavuye muri iyo muri uwo mubonano mwe eh, interano yanyu namwe niyi nabyumvise namwumvise ibyo navuze mhm. ariko ndabumva buke buke cyane twe turakumva neza rero mhm. eh, eh, namwumvise cyane uvuga ko ari umukuru wa diaspora wo mu Bubiligi namwumvise ibyo yavuze ibyo yasiguriye mhm. mugabo ikibazo n'ubu ngaruka ko cya mbere ngenda mumbariza uti mbe wewe urungaka amafaranga gute eh. mhm. icyo kibazo baza kukibaza imfura nyinshi uti wewe ntakubeshe ngo avuge ngo arunze amafaranga kuri banki ntajya atubwira amafaranga yewe arekuriye mu bubiri ko mu bubiri gisa ububiri ni nyine ni nyine bavuze yuko akoresha banki yo mu birigi ikoranye n'izindi banki zo muri Europe bavuze ati buhoro Placide buhoro buhoro ikibazo cyawe kiko kirumvikana ariko buhoro buhoro utuje hinge hinge kumbure twumve inyishu kuri icyo kibazo nubwo nk'uko wabyumvise atariwe atanga inyishu ariko yatanze umwihwezo wiwe uko abona yasiguye nticyavugiwe muri iyo nama ariko yavuze yuko hariho inama zagiye ziraba bafatikanije na poste kugira bamenye reka kumbure eh, tu mu mhm. mwanya ikindi kibazo andako urumva nibaseruke mugo mwumvise mwumvise kandi ko ngo ngaho mu Bubirigi hasanzwe hari amashirahamwe menshi y'amadiaspora bivanye n'ukuntu abantu bagiye kuri uwo mugabane wa Buraya ibyo rero mhm. nza kwitwa kuko sinza kwishura kuko ntazi ibyo nabyo nzigiye mm. urumva je mbaza kubyo yavuze sinza kuba ku bintu ntazi nize ko bazakubera ibintu nje ntazi mhm. mu bisanzwe diaspora yateze kuba imwe imwe nk'uko ibindi biringana kuko mhm. muri no ku isi yose noneho abantu b'abadiaspora ba mbere bahari ni abaturiki n'abaturiki nibo ba mbere ku isi yose ubu ubwa mbere bari abahindi ubu abambere ubuye n'abaturiki nibo ba mbere ari agasubira muri erope agasubira ba eh, marokeni agasubira abarundi turi mu kibanza cya cumi mm. reka kumbure iyo karasima y'ibibanza ntituyigaruke ko ariko na we nk'umurundi uba kuri uwo mugabane wa buraya ni igiki mugiye gukora kugira ko abarundi mujye hamwe intumbero nuko abarundi baje hamwe intumbero nuko ikiganiro cohera umuntu hari cizero atahanye wewe nigiki mugiye namwe gufasha nigiki mugiye gukora kugira diaspora ndundi ibe imwe kuko mwumvise ko ari amashyamwe menshi bivanye nuko abantu baje hiyo okay ngaho gato yatuka nkasubira vraiment ubutumire umukuru w'igihugu nkuko numvise ko abaye ho manifestation iyo ubutumire bugenda neza mhm. kari ku bandi bantu bakareka abandi bantu bakamwita mukuru w'igihugu bakamushikiriza ibiganiro mhm. bakamusubiza imodoka ikibazo n'ubu gihagaze gameza reka mhm. kikubwira ikibazo gihagaze reka ikibazo nindira uh-huh. nindira mu mahoro ikibazo n'ubu gihagaze nyine ingene hari abarundi bamwe bamenya yuko umukuru w'igihugu aza abandi ntibamenye na kimwe icyo kibazo reka duce tukimubaza umukuru w'igihugu azoja icyo kibazo hari abarundi mhm. bamwe bari ngaha bo bazi iyo umukuru w'igihugu azoja kugira ikizina nihajya haba rero manifestable mhm. mugabo eh, gatonya gatonya placide nuko nabo ba manifesta baba babimenye bisigura yuko ico mm. kibazo wowe ushikirije je ndacumva gifashe reka tukibaze uwo atwara uh, diaspora ngaho mu birigi twumve uko baba baratanze ubwo butumire hama tumenye icyatumye uh, abo bandi bataronka ubutumire aha muzane murakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane niyo nkuru nawe urakoze cyane placide mhm. reka mbaho umuco ku butumire ah, ubutumire bwagenze kugira ngo abarundi bashobore kuza mhm, mhm. kandi baze mu mu busumbane mu bunyurane barimwo eh, hari ambasaderi uh, wa hano mu biriki nababwiye ko ari umuntu yuguruye mhm, eh, kandi aserukira abarundi bose mhm. eh, buri mpunzi ufise ubwenegihugu ufise iyindi satu nabwiye ko ugiye muri ambasade wasabye umubonano arakwakira mhm. nubwo utawusaba ugasaba kwakirwa eh, na serivisi za ambasade zirakwakira iyi ambasade y'uburundi iruguru y'ambasade y'uburundi ni inzu y'abarundi bose mhm. aha mvuze abarundi bose ntatoranyije ntabaciyemo imice rero muri ubwo butumire mm, tumaze kumva ko umukuru w'igihugu azogendera mm, ububirigi aje muri iyo nama eh, kandi akazawuhura n'abarundi baba mu bubirigi no mu bihugu by'imicungararo mhm. ndi mu ba mbere barungitse bakontakise perisonoma pari telefone abantu Mm. muri abo bantu rero iyo contact abantu kugira ngo ushobore kugera kuri benshi uraba wa wundi n’usanzwe afise de kontakiti mm-hmm. zibona aha ukamubwira uti bwira ba bandi muzamugendana n'ababwire ba bandi basanzwe bagendana babimenye mm. babimenye ko umunsi runaka tuzakira umukuru w'igihugu azatwakira ariko ikibanza n'amasaha tutarabimenya mm. kuko ibyo byari izindi oruganizasiyo mm-hmm. icyo gihe rero umuntu wa mbere niyumviriye yari umugabo yitwa bakunda atanazi aho muri oranje bakunda atanazi ari hano ari hano mu biriki abenshi muramuzi yarabaye visi de univerisite du Burundi mu myaka ya mirongo icyenda na gatanu mm. uwo mugabo rero bakunda atanazi nyirizina akaba ayoboye ishyirahamwe ryitwa dbb mhm. diaspora burundeze do belgique mhm. iryo rirahuriyemo n'abantu benshi mm. sinovuga ko ari ishyirahamwe rivare y'iryo ntwaye ahubwo ni amashyirahamwe avukana mm. ni nayo mpamvu rero nabanje kuba ariwe mbwira ni nyabuneka ejo turagenerwa n'umukuru w'igihugu mhm. bwira abanywanyi b'iryo shyirahamwe ryawe nabo babwire abagenzi babo muzaze muri benshi muzaze muri beza twakira umukuru w'igihugu bisigura yuko ata ah, kuvangura kwabayeho ubutumire mwabuhaye bose nta kuvangura kwabayeho mm. kuko icy'ingenzi ni uko abarundi twari guhura duhuriye hamwe dufise umugambi umwe mbabwira ntariko uzoza uwo ari we wese amenye ko aje kuvugana n'umukuru w'igihugu amenye ko aza afise urupfura ubwitonzi mhm. ubuntu mhm. agira imvugo avugisha ari imbere y'umukuru w'igihugu mhm. ibyo bikaba byari byavuye kuri abo jisitoma bigaragambya mu gihe abarundi isinzi bari mu guhimbaza bari mu ku bafise akanyamuneza ko uburundi bwaraye bukuriweho ibihano abandi ugasanga ngo reka data ntibabisubizeho uburundi burya si igihugu ni umuriro hmm? Hmm. Eh, urumva rero ndakira kontekste ubutumire bwabaye ariko hari aho nyene aho nyene Anselme aho nyene hari habavuga bati abo twavugana bari aho nyene buruseli bati kuki abari mu Burundi aribo bariko baramenya ibibera ha kuruta bo bari hariya bati nubwo urumva mwe mwaciye ku muntu umwe ubusanga kumbure nawe n'ubutumire atabutanze kuri eh, benshi kuko hari abashinga bari mm. oya si umwe naburungikiye mm. si umwe naburungikiye kuko hano hano turaziranye mm. hano turaziranye mbibwira bakunda atanazi nari nzi ahageza mm. nari nzi ahageza nararabye n'abandi hano mu biryo hari abantu bashyigikiye ishaka uh, seneri Hmm? Mm. reka kumbure ntitugaruke ku mashaka abo bantu ndabibamenyesha eh, eh, amashaka niko biri niyo konfigurasiyo y'ububirigi hmm? ndazi neza n'abantu ndazi neza mu bantu bahunze muri muri domirikenzi nabo hari abantu nabibwiye ntereka nubwo muri impunzi cyangwa n'ubuhunzi mutarabubona inzugi ziruguruye mm. umukuru yashyitse mugashaka kugira icyo mumushyikiriza nimwambare neza mutegure ijambo muze murishikirize mm. abo rero barabimenye kuba b'i Burundi barabimenye mbere y'uko abantu babimenye ibyo nta babimenye murabona izi ubu buryo bwo gutumanaho bugezweho hmm. burihuta cyane hmm. ibyo bita rezo sosiyo birihuta emesari urashobora kuyitanga ensantanima isi yose ikabirabimenye mu munota ukurikiye ibyo nta gitangaza kirimo mhm. hmm? Placide we ari muri eh. Hollande yari yashikije ati eh, ubutumire ukuntu bwatanzwe ngo nti eh, bwari bwugururiwe bose raba nko muri Holland n'ahandi kuko abaje hari muri holland abo nabonye haraje abo mu bufaransa harabaje abo mu bwongereza haraje mu budage ariko harashobora no kuba haraje n'abandi narabonye umuntu yavuye muri otirishe twabigenje gute iri twabanje no kubishikiriza muri rezo ya diaspora ndundi iyo diaspora ndundi rero ihuriwemo n'abayoboye ibyo bita rezope rezo organization par mu mhm. niveau mondial mhm. ku buryo rero message na message nayungitseyo ndazi ko yageze muri Holland nako muri muri Amerika ndazi ko yageze muri Australia ndazi ko yageze heye mhm. yageze hose kuko nuze diaspora yose irahagarariwe abo hmm. muri Afrika yose iyo message nayitanze barara bayibonye ku buryo mbirungikana nzi ko bose babibonye hmm. bose ah, barabibonye aha muri horande uyu mugabo purasitide aba muri horande hmm. ndazi ko uhagarariye diaspora yo mu horande yayibonye ariko birashoboka ko muri horande naho bafise ingorane nk'izo dufite hano bashobora kuba bafise diaspora zibiri diaspora mhm. mu ubutegetsi bw'u Burundi na diaspora itabubwirwa mhm. birashoboka Anselme eh, Anselme aborosi nakubiye adirasa ntabazi mhm. mm. Anselme gato gato eh, guma ku murongo twakire uwundi eh, allo allo allo duza kajwi ninde tuvugana allo turabumva Mhm. mugerageze muduze ijwi gatonya inde alo emile muri zambia sangwa ikaze muri karadiridimba turi tugaruka ku mubonano umukuru w'igihugu cyacu yagiranye n'abarundi bari mu bubirigi turi kumwe na Anselme Nimbeshaho asanzwe yaserukira abarundi muri diaspora y'u Burundi aho mu Bubiligi ni kibazo canke n'intererano duza ijwi gerageza uduza ijwi emila gaca kuri social media cyane cyane tukumva neza ugomba kubaza uwo atwara agasura muri mu bubirigi mhm. dufatiye ku buryo twabonye imiti y'abarundi bamwe inama abandi barundi bagiye mu nzu w'igihugu ibintu bimwe bimwe bitandukanye rero ikibazo twagize duzi ijwi duzi ijwi duzi ijwi emile gerageza kuduza ijwi emile ntitukumva neza nacyo ndavuga nti ibyo twashobora kubona byaza birapfa ku rubuga rwa facebook cyane cyane mhm. baragerageza kubona byari byiza ariko ikibazo twagize ni twabonye impande zibiri impande zibiri na n'urundi ruhande rutashoboye kujya mu nama rwagiye aha muranyumva ndabumva eh, twashaka uwo aserukira biyazura mm. nk'uko bariko barabivuga uburyo uburyo yatumye abazoza muri iyo nama kuko tutagarutse eh, cyane kuri iyo nama yabaye ibyo twarabonye urumva harabayemo uko aba bose baba baratumiwe abandi bakabiruka n'izindi nama zikurikira usibye n'iyobera mu birigi ariko kubera hmm. mu gihugu nka zimwe zaba hino yaba hmm. bagahura Ah, ikibazo cyawe twacumvise n'ubwo hmm. murakoze cya ikibazo ikibazo cya emile twacumvise nawe ntigihagaze ku butumire reka duce tubwisongora tukibaze anselme neza n'ubwo ariko aragitangurira insiguro hari uwundi ari ku murongo hmm. arakoze emile hari uwundi ari ku murongo alo alo we ninde tuvugana muganya na nkurikiye kingisitireye ari mu bimana by'abagiriki ya teni ego sangwa ikaze nawe kingisitireye eh, bahita gute mu bimana murakoze cyane <laughs> ego mu bimana by'abagiriki ego duga ku turi kumwe na emile mm, turi kumwe na selme n'ibeshaho eh, serukira diaspora aho mubiri kandi nawe niho wahoze uba siko tugaruka ku mubonano bagiraniye n'umukuru w'igihugu ni ikibazo cyangwa n'intererano eh, hakuru cyari nk'ikibazo kimwe bifatanije hamwe n'intererano mhm. icya mbere na mbere tubanje gushima ku ego turakumva neza kingsley kingsley turakumva wi ego reka mbandanye nariko numva munintunze muri studio a hanyuma gato twarashimye cyane ku byabereye i Buruseli ku mugwa mukuru wa Union Européenne mhm. eh, kuko mu bisanzwe abahahuriye muri ijya nama umukuru w'igihugu yakiriye abarundi bari muri diaspora ndundi mhm. sabo i buruseli gusa mhm. no mu micungano turi ko turumviriza ibyo abandi bagiye baratelefona imbere yanjye gatoya ngo ubutumire bwaba bwahawe mu ntuze mu kanyuwababo nta babo kabaye mhm. kuko ubutumire bwaciye ku marezo sosiyo yose mhm. yaba facebook y'abandi ukurikiranye n'intuze ikinyamakuru cy'umukuru w'igihugu hose barashyizeho n'ibarabara n'intuze n'itariki by'aho bizobera byarabaye mhm. ntihagire umuntu ashobora kuvuga ngo byabaye mu kanywa kanyuwababo keretse ari nk'umuntu yaba yarabuze nk'umwanya Mhm. nayo ahandi hoho tugaragaje gukurikirana uri kuraraba ku mavidewo yagiye araca hirya no hino ku mbuga ngurukanabumenyi n'amabarabara amwe ava za Luxembourg oranje hehe mu bufaransa yarazimye ari abarundi bari barajya mu ntuzeye mhm. si abarundi gusa bari mu bubirigi ni abarundi besike bo muri Europe yose ari n'abafashe indege bagiye mm, iyo yari intererano ikibazo naco ni ikihe kugira akanya karatujanye iyo yari intererano hanyuma ikibazo tugerageje kubaho ku kibazo mhm. harabaye ikintu kimwe mm. kuko twagumye dukurikirana harabayeho ikintu kimwe harabayeho abantu bari muri sare n'abandi bari hanze abari mu mm. myigaragambyo bari hanze kandi uko bangana kose byabaye mu mahoro n'umutekano mhm. mugabo hagati muri bo harabaye hagati muri bo habaye kutumvikana ko benshi bavuga bati kirazira yuko tujya nk'uko wabivuze ugitangura kirazira yuko tujya mu bintu byerekeye igihugu kandi turi impunzi tutabire mhm. tutabirekuriwe no kuri nuze n'ubu gushika kuri ino saha hariho turacyabiharira ko kuri nuze kuri twitter Hmm. kuko benshi baguma bavuga ngo yango mwe ntimwari kuja muri ibi kandi muri impunzi mwasavye ubuhungiro igihe babaha ubuhungiro baba babwiye ibi n'ibi n'ibi mugabo mu nyuma baratoye intumwa twagomba tubaze userukira diaspora ndundi mm-hmm. anselme intuma boba bararungitse zoba zarakiriwe zigahabwa akanya ko kuvuga ijambo cy'icyifuzo byabo ko mm-hmm. umengo bararungitse intumwa nimba ntihenze sero nivyo bariko barandika kuri twitter umuntu ariko arakurikirana ivyo banditse Mm. baba barahawe akanya kugira ngo umukuru w'igihugu abumvirize nubwo ari impunzi mm. murakoze cyane eh, murakoze cyane Kingsley ego murakoze cyane reka gato eh. anselme reka gato twakira uwundi kugira mu byishyurire rimwe mm. alo alo Alo murakoze kunyakira kuri radio isanganiro ndabaramukije. Eh sangwe nawe David eh, Iotawa. ego murakoze kunyakira jewe rero nagomba nshikiriza utuntu tubiri mhm. icya mbere n'ukuri mvuge wa mugani w'ikirundi ngo iyo ushatse ntibura inyama cyangwa imboga igukoza mm. <laughs> ni ukuri abo bantu ariko baravuga ngo ubutumwa ni bwasohotse cyane bwasohotse bugenewe abantu bamwe bamwe nibagezaho ndabasabe bagezaho mm. ni ukuri abo bantu bariko bararengera akarimba abandi njyewe mhm. ndi muri canada ariko ubutumwa bwa mbere bwasohotse kuri iwacu kuri twitter yabo nk'indwi imwe cyangwa irenga imbere y'uko n'urugendo rumenyeshwa mm. hanyuma urugendo rw'umukuru w'igihugu rumaze kumenyeshwa perezidanse amatwita y'abategetsi eh, za facebook ahariho hose ubwo butumwa abantu barabuhanahanye ni ukuvuga rero abo bantu ntibirabe mu kiyo bisubire ko barabe aho babaye ingere bahabaye ingere babanye n'abandi nyimba baba bibana bataba mu bantu batabana n'abandi icyo kibi kibazo cyabo bamenye ingere bagitorera mm. umuti n'ayahandi ni uko bareke kuza barabeshera abandi babarengera akazi icyo ah. kiba ari ica kabiri ica kabiri nagomba nshimire abantu abapatike abapatriote bo mu bubirigi ingene bakiriye umuhobawa umukuru w'igihugu cacu mhm. ni mu mafoto twabonye mu mavideo twabonye kari akamwemwe kari akanyamuneza kenshi twarabishimye rwose abatashoboye kuhashika mm. hanyuma nkavuga nti bagumuko nk'uko nabivuze mu ndwi abarundi dukeneye kuba umuntu umwe tumaze kuba umuntu umwe abaducanisha mu ntibazoronka aho baduca bazomaramara mm. ubutumwa nabwo noha bajya bari hanze bajya bari hanze bariko bariyerekana eh, bafite ibyo bashikiriza yego turi muri demokarasi burya n'uburenganzira bwabo mm-hmm. ariko ndababwire yuko eh, bari mu migwi itandukanye kandi ntibafise ingorane zimwe hajya ah, hariho abo bafite ibyo bagirizwa kubera ibyo bakoze bashakishwa n'ubutungane hariho n'abanyagihugu basanzwe bera ata na kimwe bagirizwa n'ubutungane ni ukuvuga rero mhm, murangiza murangiza babaye victime mm. kuvuga ya propagande y'ivyo twahitiyemo muri 2015 mm. murakoze cyane David ngerera ngereranije ngereranije n'ibikorera mhm. buno munsi muri Ukraine mhm. hariho abantu bamwe bamwe batanguye guhunga Amerika iriko ngo ingwano izotangura ejo twaje kubona ko Uburusiya bwiteguye twabonye ngo ni ukuvuga ufise umutwe muto awurindira umuma hariho abawunga mhm. uno munsi muri Ukraine bariko barahunga ariko hari igihe wosanga iyo ngwano ntibaye uca iyo bahungiye kubera ko Eh, ibyo iby'ubutunzi n'ibiki byifashe neza baca barondera uburyo bwo kwigumira ibyo rero byatwaye ku Burundi hariho abahunze murakoze cyane ubwoba eh, david murakoze cyane n'ibindi n'ibindi murakoze cyane akanya karatujanye aho tugeze tugeze aho abarundi tuko turashaka gusubiza hamwe turiko turashaka ababyifuza gutaha basubire mu gihugu basubire mu byabo twese n'aho tuba hanze imiryango inshuti ntawagiye ajyanye abiwe bose murakoze murakoze cyane murakoze cyane david akanya kariko karaturega rwose bwana anselme ariko umunota umwe hari uri ku murongo n'uri ku murongo eh, bwana anselme Euh, mwumvise emile muri zambia ibyo yashikirije mwumvise placide muri oranje yagarutse cya kindi kijyanye n'amafaranga mwumvise kandi na kingsley nawe ntiyababajije akabazo nubwo yatanguye n'intererano hama mwumvise kandi na david yotawa muri canada ibyo yahejeje gushikiriza ubu uh, murafise akanya k'iminota ishika kuri ine bonasera yego murakoze cyane mbanje gushimira bose bashatse kugira icyo bashikirije ari Emile wo muri zambi e, Kingsley wo muri e, ari atene atene muri mu bugiriki atene atene mu greki ari david Yottawa abo bose ndabakengurukiye nubwo ikibazo cha Emile sinacumbise neza kuko ntiyumvikana Emile yabajije cyane cyane cya kindi cy'ubutumire bamwe bari muri sale bari kumviriza umukuru w'igihugu hari abandi nabo ngo bari hanze ni gute eh, byabaye uko mu gihe bose mwari kubaho ubutumire bakaza eh. kumviriza umukuru w'igihugu eh, ubutumire ubutumire jopanske nk'uko david yabivuze nk'uko kingsley yabivuze ubutumire bose ntawe uvuga ko ataburonse Mm. Eh, ikibyerekana ni uko ubwo twakira umukuru w'igihugu abandi muri ayo masaha nyine bari hanze mu kwigaragambya kandi n'uburenganzira eh, bwabo kandi bwari uburenganzira eh, bwabo mm-hmm. kandi bari babisabiye uruhusha aho ntimugire ngo uruhusha bari baruronse bararusabye nta atarusabiye uruhusha kandi inzego zirera umutekano zari zabonye neza ko aho bajya kwiyerekana ntaco bica ntawe bagora ntawe bagira gutya urumva hmm. rero byari byiza cyane ko babareka bakiyerekana bakavuga akabari ku mutima nubwo byari kuba byiza ko barungi ikintumwa hmm. nk'uko uyu Kingsley yabivuze hmm. barungika intumwa ikaza igashyikiriza ijambo ngo zarakiriwe yabajije ngo iyo izo ntumwa zoba zarakiriwe nta waje avuga ngo ni intumwa nta hmm. waje avuga ngo ni intumwa ngo asabe ijambo barimwime kuko hmm. iyo aza kuza avuga ati ndi intumwa yabarya bari hanze kwiyerekana swati bari kumusubiza efekitoma bakamuha ijambo hmm. swati bari kumubwira bati none ko mwagiye kuvugira hariya mu ibarabara mwashaka ngo mubone inyishu gute ariko rero ntabaje ntabaje ndizera neza na neza ko iyo baza umukuru yari kubaha ijambo ariko ntabaje hmm. aha simuvugiye kuko ntiyantumye ariko ntibaje ntibaje ntabaje ngo basabe ijambo baryimwe urabye je ndazi abarundi baba hano i burundi ndazi n'uruhande barimwo mhm. umukuru w'igihugu cyane cyane yahaye ijambo abo bantu bashobora kuba bafite impungenge bavuga bati mbe burya nidusaba ijambo umukuru w'igihugu araritwima arariduha arariduha abo bantu nabonye ko umukuru w'igihugu nk'umuntu akunda igihugu kandi azi cyane cyane icyamuzanye kuko burya rwari urubanza rwari urugendo rukomeye yarahaye ijambo abo bashobora kuba bafise impungenge aha ndavuga nk'umutama hmm, Pierre Claver mbonimpa ndavuga umushingantahe atwaye urukome rufyiri ndavuga n'abandi jovalo koroneri koroneri euh, nsetenansiyo umufabe yasabye ijambo abo bose yarabahaye ijambo ngakeka ko bose basabye ijambo canke baje bavuga bati turabe mhm. baje kugerageza mhm. turabe ese umukuru w'igihugu araduha ijambo azi neza utu duhagaze mhm. araduha ijambo ah, ah, ariko ah. nibo ba mbere nibo ba mbere yatangiwe guha ijambo ibi rero ndabimuke Hmm. Mhm. Eh, nibyo umwanya uratujyanye ariko kugira ejo na hirya y'ejo mwumvise ari Kingsley yavuze ati ni Kingsley cyangwa ngira ngo david ari ejo cyangwa hirya y'ejo kugira ubutumire buronke bose ni giki mubona cari gikwiye gukogwa kugira kumbura umukuru w'igihugu agiye ahantu n'aha ibijyanye no gutuma tubona ko amakuru bimere neza bose babitabe mu masegonda mirongo itanu hmm. aha ntarinze kugaya cyangwa kunebagura uko twabikoze ubu ndakeka ko ambasaderi mu nshingano yahawe yo guhuza abarundi mhm. azobahamagara n'ubundi aciye ku mashyirahamwe ahari amashyirahamwe yose akaba rusansi akaba rutoriye abantu tukamenya abayoboye abandi kugira ngo mu gihe haje ubutumire nk'ubu baronke imvitasiyo baronke ubutumire domani insitantane Mm. twacisha kuri meyire twacisha ku masite akomeye ari hano mu birigi ariko ndakeka tumaze kumenya aderese za buri shyirahamwe umurundi uyu n'uyu barimo tukarungika mesaje domanye insitantane bose bakazibonera rimwe ntawe uzongera kuvuga ngo simbizi ariko n'ubundi ni ugushikuza kuko nk'ikinyamakuru iwacu cyabaye icya mbere mu gusohora twite ya y'umushinga ntaye kabura ya antoine ndakeka ko nta muntu n'umwe iyo twite atayibonye yavuga hmm. ati mu gihe umukuru w'igihugu mu nama y'ibihugu bya buraya n'ibihugu bya afurika arategekanya kuzakira abarundi baba mu bubirigi no mu icungarabe itariki ya cumi n'icyenda hmm. ariko aho byari kubera n'amasaha byari kubera mhm. ntiyari kubivuga kuko ntabyo yari azi hmm. ariko mesaje yarashyitse ku barundi bose ku isi ndabizi abo rero bavuga ngo ntibabimenye ni ukwigiza nkana anselme ko mwatubwiye yuko hari ibigiye guhinduka ari muri ku bucanke kazoza ka hafi reka tubashimire akanya n'akanya umwanya uraturetse hari n'abariko baratwakura benshi ariko ntibikunze ko tubandanya kuko umwanya muraditswa ari umwanya ariko reka tubashimire bimwe by'umwihariko kubona mwitabiriye kino kiganiro mukanisha no ku bibazo bitandukanye kuko musanzwe mutwara diaspora mu bubirigi mwakoze gose anselme yego murakoze namwe niyo nkuru ndabashimiye namwe mwese mwashoboye gukurikira ibiganiro n'abashoboye kubaza ibibazo twizere ko turi kumwe eh, uyu murimo wo kubaka amadiyasipora ni umurimo wa twese turawusangiye ufise ibyiyumvira zo bitange murakoze murakoze cyane uwo rero yari anselme n'imbeshaho asanzwe aserukira abarundi baba eh, buruseli